Ngayon ay Webes ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Matapos magsalita si Nathan kay David, pumasok sa tolda ang hari. Umupo at nanalangin. Sinabi niya, Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, Subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakilanman at kayo na may maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito pagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoon aming Diyos, Kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayo'y pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoon, Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Ang Salita ng Diyos Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan Huwag kalilimutang gunitain, poon ang lingkod mong David. Huwag mong lilimutin ang kanyang ginawang pagmamalasakit. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, o dakilang Diyos ng bansang Israel. Wika niya'y ganito. Trono ni David ay laan sa mananubos ng tanan. Di ako uuwi. Ninananto ako na hindi hihimlay hanggat ang puon ay wala pang lugar na matitirhan, isang templong laan sa Diyos ni Jacob na makapangyarihan. Trono ni David ay laan sa maninubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikay pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pinili ng puo na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa mananubos ng tanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, Sinabi ni Jesus sa mga tao, Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. At idinugtong pa niya, Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig ang panukat na ginamit ninyo ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay ibibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa Kanya ay kukunin pa. Ang mabuting balita ng Panginoon Awit at Papuri ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa kalendaryong liturhiko ng Simbahang Katoliko. Handog sa inyo ng Brinknotes Podcast Network. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programang ito, magtungo lamang sa www.bncast.com o di naman kaya sa www.awitatpapuri.com. Pagpalainawa tayo ng Panginoon. Podcasting from Manila, Philippines to the World Wide Web. This is the Brinknotes Podcast Network.